namaz. A kada bi znali šta je u ota dva namaza od nagrade, došli bi na taj namaz taman puzajući. Poželio sam da naredim ljudima da prouče i kamet za namaz i da odredim čovjeka koji će klanjati ljudima kao imam, potom da krenem sa skupinom ljudi i da popalim kuće, znači ponesem sa sobom granje ili loživo kojim ću popaliti kuće onih koji ne dolaze na namaz. Spomenuo je autor ovaj hadis u poglavlju babu salatel džema u poglavlju namaza u džematu i obaveze njegove, jednostavno iz razloga što hadis ukazuje svojim kontekstom na obavezu namaza u džematu. Eskalu as-salah al munafiqin. Najteži namazi. u arapskom je težina, kada je nešto teško, pa se kaže za ženu mar'a. Žena je teška, to je kada bude trudna. Kada zatrudni, znači biva teška, jer tada znači dobija na težini i biva sama po sebi teška. Teško ustaje, teško se kreće, mrzovoljna. Znači teško joj je kretati se. Iz ovoga hadisa zaključujemo da su svi namazi monapicima teški. Pa se kaže efkalu, najteži. Znači i drugi su šta? Teški, ali ovi su posebno izraženi. Njihova teškoća je posebno izražena kod munafika. Uzvišen Allah te barake u ta'ala kaže وَلَا يَتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ I ne dolaze na namaz osim mrzovoljno. Teško. I kaže uzvišeni Allah azuđel وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ A kada ustaju na namaz, ustaju teško. Lijeno. Kesel u arapskom ljenost. Ustaju lijeno na namaz. Ova dva namaza su najteža munafitima iz razloga što postoje razlozi nekakvi da im budu ovi namazi teški. Prvo, što se tiče jacije, to je vrijeme kada čovjek odmara ili je cijeli dan radio, pa nakon toga sjedne da odmori. A što se tiče sabaha, to je vrijeme kada čovjek slatko spava, bilo ljeti ili zim, pa mu je znači teško ustati. Pa imaju znači razlozi zbog kojih ti ljudi teško dolaze na ote namaze, a, na ova dva, ili na ova dva A neki učenjaci kažu da je razlog što su im ovi namazi teški, neće da dolaze na ove namaze, to što se ovi namazi obavljaju po noći. Nekada davno nije bilo svjetla, rasvete, ulične, prostorne ovako, nego znači, ljudi dođu i klanjaju i vraćaju se, niko nikoga ne zna. Ne zna može niko koji je do njega bio u safu. Ne poznaješ čovjeka koji je do tebe u safu. I to se zaključuje do određenih hadisa, da sahabi, da bi predavali selam i da ne bi znali ko je do njega u džani. Nema svjetla, nema rasvjeta. Pa oni ne dolaze zato što ih niko ne vidi da nisu šta? Bili. A kada dođe podne i Kindija, eto ih trče, prvi su na namazima. I na akšamu, jer još uvijek akšam nije, znači mrkli mrak, pa se primijeti. Dok kada se smiri stvar i to je običaj monafika i a, licemjera da tako, da tako postupaju. Uvijek se, znači, uvijek se pretvaraju. A kada bi znali, znači, šta je u njima, u tim namazima, od nagrade s jedne strane i od kazne za onih koji ostave taj namaz, dolazili bi u džamiju taman, taman puzajući dolazili bi u džamiju, taman puzeći kao dijete što malo puza na rukama i nogama i oni bi tako dolazili, znači samo radi, radi nagrade. Kaže Hasan al-Basri, od nipaka je da čovjek jedno govori jezikom, a da mu je drugo u srcu. To je od nifaka. I od nipaka je da se razlikuje čovjekova spolješnost od unutrašnjosti. Da bude ovakav u spolješnosti, a u svojoj unutrašnjosti da bude drugačiji. Suprotan tome je to isto znak ili realametni fak. Munafik je čovjek koji pokazuje islam svojim djelima i pripadnost islamu, a u svome srcu krije kufrine vjerstva. To je munafik. To je munafik. I došlo je od riječi, vodi u osnovi riječ od nefak, bile su životinje koje su, danas je nekak u običajnom pravu naroda, je podvožnjak nekakav. Bila je životinja koja je imala dvije rupe. Kada je priđeš s jedne, ona pobjegne iz, iz druge. Ili je unutra ti ne znaš s koje će se pojaviti. Tako je monafik. Ne znaš odakle će izići. Samo ćeš ga jednom vidjeti sa monaficima, stoji i njih brani, a on ga jedan put vidiš došao sa muslimanima i kaže mi smo sa vam. A u stvari nisu. Oni se samo ismijavaju kako je uzvišenje Allah spomenuo u Kur'anu ka inama nahnu Mi se samo ismijavamo sa ovim jeli, vjernicima. Muzebzebine bejne zalike la ilaha ula, la ilaha ula. Neodlučni, niti ovamo, niti ovamo. Ne znaju ni sami šta će i kuda će. Zato im je uzvišen Allah te tela obećao najtežu nagradu da će odnosno kaznu, ja, da će biti a u najdubljim dubinama džahennema sa šeitom. Zbog svoga znači paka. Pa dolaze na namaz samo teško. Ustaju, znači, mrzovoljno, za razliku, recimo, od vjernika koji dolaze na namaz širokih prsa. I drago im da dođu da klanjaju i drago im kad završe namaz. Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, "Hubbi bejleje min dunyakum aktivu nisa wa ju'ilat ajni fissala. Od dunjalučkih stvari ja volim miris i žene. A učinjeno mi je da mi se srce odmara ili radost oka moga je učinjeno namazu. Pa nije namaz učinio od dunjavučkih stvari. Kaže, hubbi bilej min dunjakom, a ti sa žene i miris su stvari. A kaže, oko mi se odmara u namazu. Pa nije rekao, i namaz nije učinjen dragim, pa bi onda učinio stvar Namaz nije dunjavučka stvar, namaz je ahiretska stvar. I govorio je Bilal Allahu anhu Erihna biha ja Bilal za razliku od nas koji kažemo Erihna minha ja fulan. Poslanik je s.a.v. govorio odmori, odmori nas namazom o Bilale. Odmori nas, hajde da se odmorimo namazom. A mi kažemo, hajde da se odmorimo od namaza. Samo onaj kome se Allah smiluje. Zaista kad vidite neke ljude kako klanjaju, Allah da ih sačuva. Nema od namaza ništa nego samo onaj umor i ono pregibanje i muku koju, znači, koju je biva izložen do klanja. Ništa drugo od svoga namaza nema. Uzvišen je Allah hoće da namaz ima svoje plodove i da rezultira znači lijepim plodovima koji će koristiti na ovome i na budućem svijetu, a neće da to bude puko pregibanje, onda su gimnastičari bolji vjernici od nas. Jer oni više gimnastiraju svaki dan po nekoliko sati, najteže vježbe rade, tako, oni koji rade teretnjake, koji su svaki dan vezani za gimnastiku, oni su onda bolji vjernici od nas, ako je namaz samo da se pregibamo. Nikako. Znači, namaz je ovaj daje svoje zato ljudi koji hoće da od namaza naprave kažu pogledajte kako je namaz vid gimnastike to nije tačno kad ideš na ruku pa kad ideš na seždu pa kad širiš ruke da je to sve gimnastika to nije tačno Takva gimnastika ne koristi. Jeste, to je održava, korisno je za tijelo i tako dalje, ali to nije ciljano opće sa šerijatom. Ciljano je prvenstveno ovaj, ciljano je prvenstveno jeli, i badet Allahu te barake u protivnom je uzvišen Allah da idemo na hač pješice. To je najbolja gimnastika, ali tako? Nemojte jahat, nego ili drugi neki ibadet, mjesto posta da cijeli dan gladujemo, radimo pola dana da trčimo, pola dana da gladujemo. Nije, nego to je znači prvenstveno ibadet. To što je post zdrav za tijelo, to sve nije ciljano samo, ciljan je i badet. A to što je došlo uz to od hajrata, to je sporedno, znači to nije ciljano samo po sebi, jer najveći je dokaz kada bi čovjek postio da omršavi, ne bi mu bio post šta? Primljen. Kada bi išao na hađ pješce da omršavi, ne bi mu bilo primljeno. Kada bi klanjao da gimnasticira, ne bi mu bilo primljeno. Znači ciljan je šta? I Allahu te barake o Ovim hadisom dokazuju učenjaci koji kažu da je namaz u džematu vađiv, da je obavezan i to je mišljenje imama Ahmeda, Ambelijskoj pravnoj školi, znači poznato, i kod nekih anefijskih učenjaka, odobroga Ibn Hozeime i drugi učenjaci, s tim ovaj, što su zahirijski pravnici, pravnici kolističke škole, uzeli i smatraju da je namaz u džematu uvjet za njegovu ispravnost. Što znači, ako bi čovjek klanjao u svojoj kući, a mogao otići u džamiju i čuo ezan, namaz mu ne bi bio šta? Validan. Namaz bi bio pokvaren jer su učinili na džemat uvjetom za njegovu ispravnost. Dok džumhuruleme koji kažu da namaz u džematu da je važiv, kažu da nije uvjet za njegovu ispravnost. A oni koji kažu da je sunnet, svakako nije uvjet, jel? Koji je nikako za ispravnost, jer je u osnovi sunnet. Pa, pa ispravno mišljenje džumhura da namaz u džematu nije uvjet za njegovu ispravnost, ali je obaveza. Pa tu ljudi brkaju stvari. Kada se kaže da je obaveza, ako neko klanja mimo džemata, kaže namaz nije ispravan. To nije rečeno. On je obavezan mimo, nama, mimo džemata je ispravan, no međutim čovjek biva griješan zato što je ostavio namaz u džematu, ako bude potpadao pod kategorije ljudi koji su dužni da se odazovu na namaz u džematu. Ako bude, znači, od kategorija koji su dužni da se odazovu. Džumhur Leme smatra da je ovaj hadis vezan za monafike, kome se kaže da bi poslanica otišao i popalio im kuće, da je namaz vezan za koga? Za munafike koji ne dolaze da klanjaju, da klanjaju namaz. I to, no to ukazuje šta kontekst hadisa, tako? Hadisa kaže da su najteži namazi munaficima. Pa sam ti kaže da popalim kuće ljudima koji ne dolaze da klanjaju šta? Sa nama namaz, pa se odnosi namaz za munafike. Jer ne zna se da je neko da sahaba, vjernika mu'mina, ostavio namaz za poslanikom same. Znali su kakva je to vrijednost i da ga ostavljaju, znači nije im se to dešavalo. Poželio sam da ili poželio sam da neko prouči kamet ovdje poželjeti ne znači isto što je uraditi. Čovjek može nešto poželjeti, ali iz određenog razloga neće uraditi, pa se neće tretirati šta. Kao neko je to učinio. Pa nije ista stvar poželjeti i uraditi. Jer čovjek može ponekad poželjeti šta? Da prevari nekoga. Vidi da može kroz tu prevaru stvariti veliku šta? Materijalnu korist. Primjer radi. No međutim, spriječi ga njegova takva i bogobojasnost. Nije isti kao onaj koji je uradio. Jer priroda je kod čovjeka da poželi, da ga šeta navede, da poželi da uradi nešto što je šta. Zabranjeno. Zar nije poslanik sallallahu sallam rekao da je džennet, oprostite, džehennem, da je okružen sa šahavatima, stvarima koje ljudska duša voli i kojima teži. Dok je džennet, o, e, džehennem okružen sa stvarima, džennet je okružen sa stvarima, znači koje ljudska duša prezire. Znači džennet je spriječen stvarima i dolazak k njemu stvarima koje znači ljudska duša prezire i teško ili A ovaj dok je džehennem znači lako doći do njega jer je okružen znači stvarima koje pozivaju čovjeka i koje su njemu, koje su njemu drage. Zato kad je uzvišen Allah te barek stvorio džennet i rekao Džibrilu idi kaže pa vidi džennet. Kada je vidio kaže Allah dragi svako će ući u džennet ko čuje za njega. Idi, kaže, sada vidi čime sam ga okružio i šta je prepreka, brana prije dženneta. Kada je vidio, kaže, Allah, dragi, ovo niko neće ući. Kada je vidio kakve su, znači, prepreke. A za džehennem, kada je vidio, kaže, niko neće ući. Kada je vidio šta to vodi u džehennem, kaže, svi će doći u džehennem. Pa je to, znači, borba, jer su, znači, stvari do džehennema, a one koje su drage duši, koje su drage duši. Ovdje se nama razilazi, kada je spomenuto es ima elif i to je određeni član u arapskom jeziku koji znači tačno označava šta? Određeni namaz. Kada kažemo dža eređul, pogledaš kroz prozor i kažeš dža došao je čovjek, neki čovjek stari, nikoga ne zna. Nismo ga očekivali, nemamo pojma o njemu. međutim, pogledaš kroz prozor i kažeš dža eređul, eređul, el ređul. Pa si stavio el prije riječi ređul, čovjek. Pa si ga tačno precizi, došao je, aha, kaže, evo došao je onaj čovjek. Koji čovjek? Znamo li? Znamo, ili smo pričali o njemu, ili se jučer najavio, navio telefonski da će doći, ili dolazi svako jutro i tako dalje, ali znamo tačno o kome se čovjeku šta radi, kada dođe određeni, zato je određeni član, zato je određeni član. Kada vidiš dijete koje ne poznaješ, kažeš, pravi pa tu gulame, vidio sam dijete. A kada vidiš dijete koje znaš, kažeš rejtul gulam. I kad kažeš nekome rejtul el gulam, odmah zna da ti to dijete poznaješ, imaš nekakav kontakt sa njim, ili ti je rodbina, ili ti je, nije bitno, komšija, ili ti je nešto je, znači, vezan si za njim i svakoga poznaje. E ovdje kada je došlo, es salat, odnosi se samo na određeni namaz, ili se misli sa tim el da to obuhvata sve namaze. Jer mi kad kažemo salajtu salatem, klanio sam namaz, bilo koji namaz. Nije određen. Ali kad kažeš saletu a, ili salajtu salavat, klanjao sam namaze, određeni boj namaza. Ne moraš znaš sve, ne obuhvata sve, ali kažeš, kada kažeš saletu es salavat, klanjao sam sve namaze. Znači, obuhvata sve namaze. E da li ovdje kad se kaže namaz, da li je ovo za vrstu namaza, općenito, ili je za određeni namaz pona Jer tu se razlikuje propis. Tu se razlikuje propis. Neka olema kaže, ovo je vezano za jaciju, neka olema kaže za sabah, neki kažu za sabah i jaciju, a neki kažu za džumu. Pa oni koji iskazali da je namaz u džematu sunnet, oni kažu da se ovaj hadis odnosi na što? Na džumu. ali nije to za propisane namaze, nego je to za džumu. Iako kontekst hadisa ukazuje da se to radi o čemu? O sabahu jaci, da se radi o propisanim namazima, da se ne radi o džumi. Džuma, što se tiče džume, džemat je uvjet za njenu ispravnost. Evo je sad razlika između džume i drugih namaza. Čovjek koji klanja, znači džumu, mora i klanjati u džematu. I to je uvjet za njenu ispravnost ali je raz, ra, razilaženje među ulemom, znači vezano zašto? Za propisane namaze, je li džemat za njih uvijed za ispravnost ili nije? Je li džumul kaže da nije suprotno zahidijskim pravnicima. Ispravno je da, je da se ovaj nama, da se ovaj hadis odnosi na es salada ovdje obuhvata namaze propisane. Se odnosi na svaki propisani namaz po Znači za vrstu za vrstu namaza. Jer ako bi se odnosio samo na određeni namaz, shodno onome mesebu, zahirija, koji kažu, ako je spomenuto samo za jaciju, i da se odnosi samo na jaciju, zar i drugi namazi nemaju isti propis? Kakva razgleda jacija i akšava? U propisu. I jedan i drugi namaz su obavezni. Pa ako bi bilo za jaci, odnosno bi se odna i na druge, i na druge namaze. To znači ne uzimajući druge argumente koji ukazuju da je namaz u džematu šta? Obaveza. No međutim, kod njim je bilo, to znači vedano samo za taj namaz striktno. Jer učenjaci bukvalističke pravne škole drže se znači spoljašnjeg značenja hadisa i ne izlaze nikako iz tog značenja, što je svakako u mnogo slučajeva pogrešno. Pored toga oni odbijaju klijas, analogiju, što je isto tako pogrešno, pa razumijevanje njihovo, znači razlikuje se do određene granice, znači od drugih pravnih škola. U ome Hadiso je dokaz da vladar ili čovjek koji je odgovoran za ljude treba da pogleda u njihova stanja. Jesu li, da li se odazivaju, je Allahu Đelešanu, pa ako ima krnjavost treba to gleda se popravi, znači mora, mora biti reakcija. I ome Hadiso je dokaz kako kaže neka ulema, da je dozvoljeno da se kazni čovjek sa imetkom. Jer paljenje kuća je uzimanje šta? Imetka ovog, jer kuća je imetak. Pa kaže dozvoljeno čovjeka kazniti imetkom. Jer veliki se spoj vodi među ulemom, da li je dozvoljeno kazniti muslimana imetkom. Džumhur ulome kažu da nije. Dok kaže šeho samim te imena ovdje oko 15 argumenata da je dozvoljeno kazniti čovjeka sa imetkom. I to je stvarno mišljenje da je dozvoljeno kazniti muslimana i metkom, na primjer našu danas saobraćaj i druge kazne prekršaje koje pravi čovjek, da ga dozvoljeno kazniti metkom, ali da to bude nekakva kazna koja je u granicama nekakve normale. To nije znači čovjek da mora prodati sav svoj metak i sve što ima i da se onda napravi od njega socijalni slučaj, da mora ići krasti o tome, nego znači da bude ta kazna u granicama nekakve normale, a svako podneblje znači ima svoje kriterije po kojima će biti vrednovano Može se kazniti i to je ako Bog da ispravno mišljenje, ću mišljenje da je dozvoljeno kazniti čovjeka njegovim, njegovim imetkom. No međutim, lema je složna da nije dozvoljeno paliti imetak. Jer to nije šta? To nije čisto kažnjavanje imetkom. Ako država kazni čovjeka imetkom, ta država uzima šta? Sredstva. I ona ih koristi opet za koristi, opće koristi ljudi, kada bi bila jeli, država onako kakva treba da bude. Međutim, ako je država na raspolaganju onih koji sjede u udobnim stolicama da uzimaju grabe koliko mogu, to je druga stvar. No, međutim, država bi trebala znači da bude institucija koja radi a, znači, na pomaganju svojih građana. Pa je zabranjeno paliti i metak osim u dva slučaja gdje se u nama razilazi. A to je pitanje ljudi koji ostavljaju namaz u džematu i pitanje onih koji kradu iz ratnog plijena. Tu je došlo do razilaženja, znači, među Selepom, iako kaže Džumhur uleme, kako spominje imam neovi u svome komentaru na muslimom sahih, da je zabranjeno paliti i metak i od, i od ove dvije skupine. Džumhur leme. Znači, razilaze se, složi su da nije dozvoljeno paliti metak, osim kod ove dvije skupine. Ali opet većina uleme kažu da i kod ove dvije skupine nije dozvoljeno, znači da se kažnjavaju na takav, na takav način. I isto tako dozvola kažnjavanje metkom je mesevi mama Malika. Ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost namaza u džematu. Jer ako je čovjek, ako bi dolazio u džamiju puzajući po snijegu, po kiši, onda sigurno da ukazuje, znači, neminovno na vrijednost namaza u, na vrijednost namaza u džematu. Ovaj hadis prenosi Ebu Hureyre, Ibn Mesud, i Ajša, Jenes, Numalik, i i drugi. Potom bih odredio čovjeka koji će planiti, planiti ljudima kao, planiti ljudima kao imam. U ome hadisu je dokaz da imam ako ima nekakav posao ili obavezu može staviti nekoga kao zamjenika što da klanja mjesto njega, jer bi on znači postavio čovjeka da klanja umjesto njega sallallahu alaihi wa sallam. Da je poslanik u kojim slučajem odlučio da obavi ono što je htio, iako to nije uradio, nije poslanik Salasana pali kuća. Kada bi to otišao obaviti? Kada je poslanik Salasana znao da ovi ljudi ne dolaze? Prije namaza ili posle namaza? Posle namaza. Posle i kame kada kažemo, vidi da ih nema. Ili posle završenog namaza, znači da ih nema, pa bi tada bili, znači, tada bi bili kažnjeni. I neka olema uzima iz ovoga hadisa dokaz da je dozvoljeno otići iz džamije, ako čovjek ima uzor, predikamet. Jer je poslanik sa nekoga ostavio da klanja, a on bi šta otišao da popali njihove kuće. I ome hadisu isto tako dokaz da treba ponekad prijetiti prije izvršenja kazne. Ovdje poslanik sa prijeti njima da bi uradio tako i tako, ne bilo ništa. šta. Jer ako se može spriječiti zlo manjom nekakvom kaznom ili prijetljom, onda je to preće nego da se izvrši šta samo, ona, ona veća kazna. Ako možeš dijete spriječiti učinjenja dijela određenog ili popraviti ga, odgojiti ga ukorom, taman bila gruba riječ, to je preće nego da ga udaraš. Pa pogledajte kako uzvišen je Allah te rekao kad se odgaja žena. Znači, za ženu. vohunu. Uahđuruhunne fil mavađe. Prvo ih savjetujte. To je prvi stepen. Blago savjetuj. Neće, Odvoj se u posteli. Je to grublje? I te I treće, onda ih udarite. guhu. udarite ih Znači, to su stepenovanje. Pa ako možeš u prvoj fazi riješiti problem, savjetovanjem nije. Ako drugoj možeš, znači, se odvojiš u posteli da vidi da je znači, stvar dostigla svoju kulminaciju i problem, Nećeš pristupati onome trećem udaranju, jeli nećeš koristiti malj. Neko kad se kaže udaranje žene, misli da je to ovaj, da izudaraš, da završi negdje tamo u, u bolnici. kaže, udarite, udarite, uzmi svak ovako, svak poput ove olovke otprilike, i udari je po ramenu. Znači, znači, otprilike je bolje, ne moraš to ne koristiti. A nije udaranje, znači koje ostavlja prutnice i koje ostavlja znači na ženi znači oživite i slično tome, to je haram i to je zabranjeno, tu nema razilaženja među lemom. Kada je jedna sahabika htjela da se uda, kaže nemoj se udati za toga, on je čovjek koji je siromašan. Kaže, a taj, kaže, ne, fa inne lin nisa, kaže, on udara žene, nemoj se za njega. Koga, kaže, udaj se za, udaj se za samo ibn Zaida. Pa je znači udaranje žena haram i zabranjeno i tu nema razilaženja među lemom znači na način kako, klasični kako se to čini. Ovdje kaže poslanik sa Fahriqa alejhim da na njih popali njihove kuće. I sad se zaključuje da bi šta? I njih popalio sa njihovim kućama. Da bi njih popalio, jer da je htio samo reći kuće, onda bi rekao, onda bi rekao fahrika bujuteum, pa bi popalio njihove kuće. Ali alejhim na njih da popale, znači da ih popale, da se te kuće, znači, sruče na njih, a jer su oni u stvari izvor te nedaće zbog koje, koje se pale kuće. I kažu, i ovo je još jedan dokaz da je, da se radi o kome o munaficima. Jer vjernike nije dozvoljeno šta? Ubije zbog toga i palti jeli, na ovaj način jeli, po konsensu islamskih učenjaka, zato što su ostavili šta? Džemat. Nije ga dozvoljeno ubiti zato što ostavio džemat po konsensu islamskih učenjaka. No međutim, ako bismo ovo uzeli ovako, tumačenje, onda moramo ovaj hadis pomiriti sa drugim hadisima koji govore o čemu? O zabrani paljenja ili kažnjavanja sa vatrom. hadisi da vatrom ne kažnjava osim gospodar vatrete barake Oteana. Jer poslanik sa osam ne bi uradio osim ono što je šta. Ne bi poželio da uradio osim ono što je dozvoljeno uraditi. Neki učenjaci kažu da je ovaj hadis o kome govorimo dokinut hadisima koji govore o zabrani šta? Kažnjavanja vaki. Dokinut. No međutim, ne možemo pristupati a traženju dokinuti i dokidajućih argumenata, osim ako znamo vrijeme kada je kazan jedan, argumenta kada je kazan drugi. Ako znamo da jedan argument kazan prve hiđarske godine, ili osme hiđarske godine, a drugi desete, onda je onaj deseti je dokinuo šta? Onaj koji je osme, ako se radi o dokidanju. Znači, ako se radi o dokidanju. Ovdje ne znamo vrijeme kada su koji kazan. Ili da sam hadis nam ukazuje, to je drugi dokaz kako znamo da je nešto dokinuto. Prvo, da znamo vremenski kada je kazan jedan, kada je drugi. Drugo, da u samom hadisu imamo nešto što nam naznače, ukazuje da je jedan hadis dokinuo drugi ili jedan dio hadisa da je dokinuo drugi. Kako kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, bio sam vam zabranio posjećivanje kaburova, posjećujte ih, oni vas posjećaju na ahiret. Je li ovo dokinuto? Jeste. Jedan dio hadisa ukazuje da je dokinuo šta? Drugi dio hadisa. To je drugi način da znamo da je nešto dokinuto. Treći način je da kaže ashab. U prvo vrijeme Islama je bilo tako i tako, pa je onda došlo šta? Tako i tako. I četvrti je konsensus učenjaka. Da učenjaci se slože, da kažu jeste, to ne znamo ništa od ovoga, ali kažu to je to. Ako ima takvi znači, hadisa, onda bi konsensus to bio validan argument. U ovome hadisu je dokaz, kako kaže Kadija i Ab, da je dozvoljeno boriti se protiv čovjeka koji, muslimana, koji namjerno ostavi, koji namjerno ostavi e, namaz u džematu, tehaulen, znači nije poricao to obazu, nego iz nemara nekakvog sloga ostavi namaz šta? U džematu. No, međutim, ovo mišljenje možda mu se može prigovoriti, jer je došlo u hadisu kod Ebu Hureyre, sad dobro pazite, imat ćete jedno pitanje. Došlo u hadisu kod Ebu Hureyre da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallame, poželio sam jer htio narediti da se iskupi znači granje i da odem popaliti kuće ljudi koji bez razloga ne dolaze u džamiju da klanjaju, ostaju klanjati u svojim kućama, a ne dolaze u džamije da klanjaju. A nemaju nikakvog razloga. Ovaj rivajet ovdje nam muti ono prethodno što smo kazali. Da se radi o munaficima. Kako to ovaj rivajet ukazuje da se ne radi o munaficima? Zato što klanjaju svojim kućama. Tako je. Zato što klanjaju svojim kućama. Kaže, ljudi klanjaju svojim kućama, ne dolaze u džamiju. Munafici klanjaju u kućama. Ne klanjaju. Nijedno dovuče se u džamiju i kad dođe, dođe tlijeno, ne da mu se. Još kod kuće da ustaje sam da niko ne vidi. Oni onako ne vjeruju Allaha te barak da će ga vidjeti. Ali ovi kaže, ljudi klanjaju šta u svojim kućama. Pa ovaj rivajet malo nam, znači, brka ono što smo prethodno spominjali i što smo, što smo govorili. Pa kaže, ovdje poslanik sa dolaze, znači ne dolaze u džamiju, a nemaju znači opravdanja. Što je dokaz da čovjek ima opravdanje, čovjek da ne mora znači doći, doći u džamiju. A munafici kad dolaze u džamiju, onda dolaze samo znači da ih ljudi vide, a u stvari oni se samo ismijavaju sa vjernicima. U ome hadisu je dokaz isto tako da je dozvoljeno ljude koji su nepokornici da se a, isteraju iz kuća svojih, a ne da, da se uzmu njima kuće, nego znači da se prisile na taj ibadet koga su dužni da obavljaju. Imam Buhari u sume sahiju naslovio poglavlje, kaže babu i hađe ehli nasi ol min bujuti marife. Kaže poglavlje isterivanje nepokornika iz njihovih kuća a nakon što se sazna da su oni, da su oni nepokornici. Jedan od komentatora Malikove muvete ima komentar koji zove Al-Qabes, a kaže da je u ovom hadisu dokaz da je dozvoljeno uništiti mjesto na kome se čini nepokornost Allah te barake Znači, u kući se čini nepokornost, je li tako? Čovjek ostao i da je dozvoljeno spaliti tu kuću. I to dokazuje isto tako predajom koje se koje se navodi da je Omer spalio mjesto gdje se je prodavao alkohol. Gdje se je pravio alkohol i prodavao, kaže da je to Omer spalio. Ovo je mišljenje mama Malika. Dok kažu Šafija i Ahmed, to se neće paliti. Tako se mjesto neće paliti. Dokazuju to njih dvojica, Malik i Šafija, općim hadisima koji ukazuju na zabranu štenja i metka. Općim, znači, hadisima koji govore o zabrani uništenja i metka i kažu da je masijet i nepokornost vezani za koga? na čovjeka ili za objekat? Je to kuća nepokorna Allah ili čovjek? Čovjek je nepokoran Allah. Čovjek je nepokoran Allah. A ima Malik to dokazuje ovim hadisom koji je, koji je spomenut. Došlo je u Musa da mama Ahmeda da je poslanik sa osrme rekao da u kućama nema žena i djece. Naredio bi kaže, da se prouči ezan, reakciju i kamet, pa bi naredio da se popale njihove kuće. Ovo je znači iz milosti poslanika sa prema ljudima, znači prema djeci, prema ženama, i takav je bio Rasulullah s.a.v. kako je došlo u Buharino, u Ebu Davudovom sunenu, sa vjerodostojnim lancem prenosavaca od Ibnu Mesa, da kaže, izišli smo jedne prilike sa poslanikom s.a.v. na put, pa smo vidjeli, ptica je jedna bila i bili sa njom ptičići, jeli, dvoje. Pa je uzeli su ashabi jedno to ptiče malo, pa je došla ta ptica i maše svojim krilima pred poslanikom sallallahu alejhi ve kaže ko je uzeo kaže njeno ptiče Vratite joj, kaže njeno ptiče. Pa je znači bio milostiv prema, kada je vidio ashabe da su spalili mraminjak, kaže, ko je ovo spalio? Kaže, nije lavo poslaniče. Kaže, ne smije kažnjavati vatrom nikog, sam gospodar vatre. Pa nije znači dozvolio da se muče ni životinje, a kamoli, kamoli ljudi, no međutim, htio je da ukaže ljudima, znači, na ozbiljnost a, grijeha koga čine ostavljajući, ostavljajući namaz džematu, jer sigurno namaz u džematu ima svoje ciljeve ovaj i nije znači propisan namaz u džematu samo da ljudi dolaze i da se muče i da izlaze u džamiju nego ima znači dubli efekat koji sigurno utječe na građenje muslimanskog društva i ne bi ashabi ostvarili ono što su ostvarili osim a što su se sastajali u džaniji i dogovarali i rješavali probleme muslimana i da su njihove ideje o stvaranju i kreiranju muslimanskog društva i o napretku općem izlazila iz džamije. A nije ista ideja koja iziđe iz džamije, ideja koja iziđe negdje iz kafane, iz birtije, koja iziđe iz mjesta gdje se Allah srdite barake otala i koja iziđe iz džamije. Ne može nikako biti ista. Jer Allah pomaže one koji sjede u džamijama, koji se dogovaraju, koji čekaju od namaza do namaza, a srdi se na one koji ovaj su mu nepokorni. Onima Allah te barake otala da nas učesti u obavljanju namaza u džamatu i da primi naše namaze i da popravi naša stanja i stanja muslimana u cijelom svijetu. Allahu ala alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammed. Wa ala alihi wa sallam. Wa ala alihi wa sallam.